serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago amahoro neza mwebwe bakunzi ba radio isanganiro kaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango mukurikirana uyu munsi nk'aya mango uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'amabi akorerwa mu ngo hagati y'abubakanye agashobora gutuma ingo zisambuka rero ndakirombo nije ngenda ndabahaye ikaze ndakunda radio y'isanganiro ndakunda isanganiro radio kumugabaniriza iminsi yo kubaho ayo masezerano nyene akavuga ko umuntu wese ategerezwa kwidegembya kandi ubuzima bwiwe bugakingirwa mu gace ka gatanu k'ayo masezerano naho nyine haravugwa ko atamuntu n'umwe akwiye gusinzikarizwa ubuzima gutotezwa no gukorerwa amabi ko ubuntu abubakanye kandi baravyemeza imbere y'abaserukira leta mu masezerano bagiranira y'ukwabirana aho bemeza ko bagiye kuba umwe bakubahana bagasoneranira mu mahigwe no mu magorwa muri kino kiganiro c'uyu munsi turaraba uko ibintu vyifashe mu gihugu mu ngo z'abarundi na cane cane hagati y'abubakanye nimba rero atari uko bimeze biba biva kuki inkurikizi mu miryango zobizihe hokorwa iki ngo amabi nkayo akogwa agabanuke ku neza y'imiryango n'igihugu cyose kugira duce rya no hino kino kibazo turi kumwe ngaha muri studio n'abatumire uwa mbere ni umufasoni Brigitte Nshimirimana umuvyeyi akaba abari mu mashira hamwe atandukanye arajwe ishinga n'umubano mu miryango kaze mu kiganiro umufasoni Brigitte gome murakoze kwa mwantumiye turi kumwe kandi na Simbaruhije Ferdinand ari mu runani rw'amashira w'ishirahamwe yiyemeje kurwanira agateka k'abana FENADEB kaze na mwebwe mwakoze cyane ko mwantumiye kandi ndamukije abantu bose ko twumviriza mhm, murakoze uwa gatatu ni umufasoni Cecile mu bindi umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Kafobe ngana uko niko bimeze yego eh, karibu na mwebwe mu kiganiro cacu isanganiro ry'imiryango mm, murakoze cyane kandi ndaramukije bariko baratwumviriza yego gutangura kino kiganiro rero reka duhe ijambo eh, umwe muri abatumire abanza tubwira ngira ngo ico arico amabi akorerwa mu miryango bega umuntu yumvise amabi akorerwa mu miryango yotahura iki eh, simbaruhije Ferdinand yego mbe murakoze cyane kumbaza ico kibazo eh, mu by'ukuri mubuza amabi akorerwa mu miryango by'ukuri ayo mabi arahari arahari cyane turabye ibyo tubona twe dutumbereye aho tubaye biraboneka cyane rwose ko ayo mabi aboneka hari ibyo twibonera hari ibyo twumva twumva na abagenzi abo tuganira hari ibyo twumva muzumva mu maradiyo canke dusomye ibinyamakuru bitandukanye byukuri ni ikaze ikomeye cane gose amabi arahari cane rero muti mbe none amabi ni ayahe uno munsi turabye uko uh, ivyo tumaze twumva imisi yose haba ku maradiyo canke biciye muri izo nzira babwiye hariho uno munsi abubakanye ugasanga bamba igihe cose bariko baratukana bakagwana bagaturirana bakagiranira ibintu bibi cyane gose vy'ukuri kumva ko ari ibintu bibishe cyane gose kandi bifise ingaruka mbi mm-hmm. eh, kandi urumva birafise naho biva urumva ko umurengera ngo mwanyuri mbere ataja kwiganira tumaze kushikako yego ikibazo no kibaza nyene n'umupfasoni Brigitte umuvyeyi kandi ari ukiri mu mashira hamwe asanzwe kurikiranira hafi ivyo bibazo by'amabakorerwa mu ngo mbega namwe ayo mabi yo bageze ku rugero rungana iki amabi akoregwa mu miryango ni menshi cyane uh mhm. -huh. no vuga nk'akarorero yuko hari uko gukubitwa aho usanga nk'umugabo akubita umugore wiwe ugasanga hariho kutubahana nawe n'amabi aho usanga n'umugore nyene ushobora gusanga tubaha umugabo wiwe mhm. nawe n'amabi amajambo yo guturubika kuta ataronswa ibikenewe mu rugo gusesagura itunga ry'umuryango umwe akakora uko ashaka atabwiye n'uwundi reka mhm. tuvuze amabi nyene nkuko abivuze twayamara hakaba rero no gufata nabi abana aho usanga umubyeyi umwe atereranwa uwundi kwera umwana eka nyene umuntu arashobora gusanga agenda gusa kandi atabuze icyo yambara ugasanga umwe aratunze uwundi babana amerewe neza uwundi akamererwa nabi ni ubwoko bwinshi bw'amabi nkuko mugenzi wanje yabivuze we dondagura niyo yaheze mupfasoni Cecile mu bindi mu ishyirahamwe kavobe musanzwe mwakira n'abakenyezi ngira bashaka kuba bahura n'izo ngorane aha icyo mwokongera ko yego eh, murakoze cyane uh-huh. eh, hariho amabi akogwa n'abari bubakanye uh-huh. ubwabo nayo menshi badondaguye uh-huh. hari abana mabi akoregwa abana nk'uko mugenzanje Brigitte yaje kubivuga ariko hariho n'amabi ashobora gukorerwa abantu bari mu muryango murazi ko mu Burundi eh, mugabo si mu Burundi gusa noneho usanga bashobora kuba batunze uwundi muntu atabakomoka atari uw'amaraso atavuka muri uwo muryango tuvuge n'abakozi dukoresha nabo nyine bashobora kugirwa amabi ayo yose twita amabi yo mu muryango abera mu ah. muryango twebwe n'ibyo turafise eh, mu ishyirahamwe ryacu mu rw'amashyirahamwe yacu turafise ibigo ubunya dufise bitandatu byakira abakenyezi eh, bahohotewe mu ngo oya ni mu ma province atatu bururi muramvya na mwaro e, nunga hanye ni kucicaro ca kafobe hari abakenyezi duhora twakira baje kutwitura batubwira ayo bagowe mu ngo basaba y'uko twubafasha no ngaha mu ntara ya bujumbura nabo nyine hari igihe baza bakadushyikira, bakaza kutuganyira yego ayo mabi rero ni menshi simfise ibiharuro byose kuko mbo mwanya mwabimbwiye sinashoboye kubyegeranya ibiharuro mhm. ariko ibyo nari nashoboye kwegeranya kuva mu kwezi kwa cumi gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri ku mwaka eh, weze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mhm. ku bigo bitatu byonyine bururi mwaro hajya kayokwe na ndava mhm. tubona ibiharuro bishika ku bakenyezi mirongo itanu na babiri bahohotewe n'abagabo babo ku bantu ijana na mirongo ine na batandatu bituye ibyo bigo ni ukuvuga na haruwe nsangana ibice mirongo itatu na bitanu birenga ku ijana kuvuga ko ku bakenyezi ijana haje abantu bashika mirongo itatu na batanu bazanwe n'ingorane bategwa mu rugo nabo bubakanye abagabo babituye bavuga yuko na nyene amabi nkayo abashikira ego ndiko ndasoma raporo baduhaye muri ndava badushikije raporo y'abantu babiri b'abagabo bagiriwe nabi n'abakenyezi babo kandi twagiye kukurikirana ibyo bikorwa barabitubwiye ko bihari byukuri muragiye murahinya nyuza marakoze kuri ibyo bintu byabaye kuri abo bashinga ntahe yego ibyo bintu birahabaye urabona umugabo arinze agenda kwitura hmm? abantu nka mwe nabo b'abakenyezi Mhm. akarindamuganyira ati jewe burya ndagowe mu rugo ni ukuri biba ari byo kuko kenshi ntibakunda kuvuga na jewe nageze kuba nkurikirana umugambi nk'uwo wo gufasha abakenyezi hanyuma igihe kimwe mbona umugabo aje turi ko turabigisha nkabona yikumira ameze nk'umusazi nubwo dushakira uwo mukenyezi we yatubwira ko ari we ahohoterwa mm. ariko mu nyuma uwo muntu ndabona ko mbabaje ukuntu yifata mu nyuma mbaza umukuru mutumba n'abawuturuka ko turi ko turabigisha nabo inyigisho ndabaza mbega ruriya rugo icyo gihe umugabo wewe ntiyagihabona ngo abyivugire we nyine ubwiwe cyane oya yasa nyine n'uwayinze mugabo n'abandi tubakoranije nyine kuko hari igihe twahamagara abagabo n'abakenyezi babo mhm. basanga bari baramera nk'abagirizanya ukumvamwo ko harimo ikintu cy'ukuri nkumbure yasomborokejwe mhm. kugira ngo agwane nta bihari mufise muri hano ku zindi ntara kugira ngo twumve ukuntu mu zindi ntara byaba byifashe oya ubikurikiranira hagufi mhm. siho yari ari ngo ashobore kuronka ibitigiri byose mugabo nibaza yuko n'ubushikiranganje jeje agateka akazina muntu ivyo biharuro mu isanzwe barabishyikiriza kuko hariho abasanzwe bakore hariya mu ma eh, bajya bashinzwe ibigo vy'iterambere by’ingo n'imiryango CDF si sinzi ko namwe mu runani rwanyu fenadebe yuko hari nk'ibiharuro mwamuzi naho mushimikira cyane ku gateka k'umwana mwe mubona bimeze gute niko nkuko navuze ngitangura mu by'ukuri eh, ico kibazo kirahari cyane no kuvuga ayo mabi ni menshi anagwiriye mugo sinovuga kuno munsi dufise eh, nofata icigwa twofatira kugira ngo tuvuge tuti bangana kuno kuno kuno kuno mhm. ariko urumva ko bikenewe ko tubimenya kuko mhm. uravye umurindi wa ayo mabi eh, akorwa mu ngo ni menshi cyane by'ukuri birakenewe ko twese tubimenya kugira ngo umuntu amenye ico yofasha akora bakwiye kubiharuro bigaragara rero uno munsi no munsi rero sinofata ko sinobango bangana kuno kuno ku mugihugu mugabo turabona ko vyukuri eh, amabi ahari mugabo nta biti dufite no munsi tova tuti eh, bivuye mu kigo twarakozwe nk'umwana abashikiriye avuga ati jewe bayeho nabi kubera amabi mbona mu bavyeyi mu bavyeyi bamvyaye muza kubimenya gute ivy'abavyeyi mubimenya gute mu vyukuri burya umwana bure kwatembera hajya ukamubona eh, umwana akamubwira ibibazo biri muhira araje kwivuga wenyene mupfasoni Brigitte namwe nk'umuvyeyi canke yakoreze muri amashira hamwe ashigikiye ineza mu miryango ikibereka yuko ayo mabi ariho n'igiki cyane cyane ufatira no kubiganiro usanga tugiranira n'abandi bakenyezi mm. bakunda kutwitura usanga benshi ngo nyinshi bakubwira yuko hari ingorane nyinshi bafise mu miryango barakubwira ukumva gose yuko ti kumbure mu ngo nyinshi usanga harimwo abakenyezi bahohoterwa ari uko gukubitwa uko nabivuze kenshi nuko batabivuga mugura umuntu w’umwizigigwa uraronka abantu benshi bakubwira gutyo hamwe ushobora gusiga wibaza uti none ga yemwe ingo zibayeho neza zingana gute kumengo benshi n'ubona ku jisho umengo na mahoro usanga kugira ati burya no kubakirako no gukenyererakwo ikindi cya kabiri kivyerekana n'abana nk'uko mwariko murabibaza mm. umwana ashobora kubivuga wenyine hajya abana rero barerekana cyane ko ibintu bitagenda neza ikindi naho urabibona nawe uhagendeye ibintu vyerekana ko urugo rumeze neza urabona yuko abantu bakundana bakira abashyitsi neza ariko ahandi urashobora kuhashira ukabona yuko ikibuga atari cyiza mhm. rero ikibyerekana ni byinshi mhm. ndetse rero yuko hariho n'abagwana n'ababanyi bakabyumva aho uciye ukumva induru aho hose birerekana ko ingorane n'amabi ariho kenshi bakunda kuvuga bati amabi nk'ayo agirirwa abakenyezi umupfasoni cecile muri kafabure yatubwiye ati n'abagabo bariho bagira ingorane z'ayo mabi namwe mu kibano abashinga ntahe canke abagabo nkabo baraza bakabitura bakabwira ati aho uraho twega abakenyezi baratubangamiye yego biriho mm, ndetse yuko gusa nkuko babivuze abagabo kubera kwa kwihagarara ko kwabo bama bashaka kunyegeza ikintu kibashikira mm. ariko turazi neza ko bibaho mm. na tubibwirwa n'imyifato y'abo bagabo umugabo afise agahinda mu rugo araboneka kumbure tumenyere yuko usanga ari abagabo bahohotera abagore babo kubera kuko mu ndero y'ikirundi twamenyere yuko dutegerezwa kubaha abagabo mm. bacu novuga ko benshi abamererwa nabi ari abagore mugana n'abagabo bamererwa nabi nabone bariho baraboneka mm. nta gihari bafise cyo kuvuga ati abamererwa nabi cyane kurusha abandi ni bande ndemeza ko abagore bakunda kumererwa nabi mm-hmm. ariko ndazi yuko hariho n'abagabo mm. bamererwa nabi kubera inyifato y'abakenyezi batera intuntu kuko n'udakubiswe arababara ku mutima sinzi ko fasoni turi kumwe ivyo bahavuze ko eh. ari abagabo hari abagabo bahohoterwa baronka bashikirwa mabi nkayo y'abakenyezi nibyo cyane gose birashika eh. ariko nko bavuze abagenzi banje hano mugabo igihe cose yamagerageza kwerekana kwa ugasanga nta mabi yafatiye ku gitsina ugasanga kubera umwikomo kubera kutavugana neza eh. ega nayo n'amabi reka turabishika ko eh. turabe dufatiye ku kumvo ku bituma ayo mabi ashika mm. gaca tubishika ko tubije ku muriri eh, ndakunda iradiyo y'ishangariro ndakunda iradiyo y'ishangariro rero konti iradiyo isanganiro tumenyeshe ko ikiganiro ari isanganiro ry'imiryango aho tuba turabira hamwe ibijyanye n'amabi akorerwa mu ngo hagati y'abubakanye icyayo mabi ava ko inkurikizi bigira ku miryango eka mbere no ku gihugu cyose eka mbere n'ibyokorwa birakorwa muri kino gihe amashyirahamwe atandukanye musanzwe muhurikiyemo no mu miryango reka tudugwe imbere ku mvo ziba zituma ayo mabi ashika amabi twumvise yuko ashika ku bakenyezi ashika ku bashinga ntahe hmm. bubakanye byo biva kuki byo bishika kubera kutamenya eh, mufasoni uciriritse eh, mu bisanzwe ayo mabi aza kuboneka eh, kubera ko haba hariho uwarushije ingufu wundi mhm. kenshi bifatiye ku ngufu umuntu afise ku kwiganza afise mhm. eh, nk'abavuga abagabo bakubitwa jeni baza ko ari bake cyane mugabo benshi baragirirwa amabi ntuntuzamutima nyine batuntuza mhm. mugabo gukubitwa abagabo ntibaza ko atari benshi rwose mm. kuko harajamwo icyo kintu cy'ingufu nicyo bituma abakenyezi baza bafise ibikomere bapfunaguritse mm. bamwe bamwe bamwe mbere bagizwe ibimuga eh, abo hagiyemo ingufu zo kwiganza yego urumva rero atanga itegeko akavuga ati iryo tegeko rikurikizwa uko nyine mwene uwo muntu ntahohotera umukenyezi we gusa n'abana bose usanga bamutinya kuko ni inkoni mm-hmm. oya kuko nico kirimo mm-hmm. mu bituma habaye ingorane mu ngo indero umuntu yaronse murabona mu rundi mu ndero hari ukutanganisha kutanganisha abahungu n'abakobwa ntibabahindera imwe umuhungu agashobora gukura yamazi yuko ari uwo gutegeka nawe yabakiri muto mm-hmm. abona ko hari ibikorwa adashobora gukora yama bikorwa n'abigeme avukana niyo azoshika mu rugo rwiwe naho vyo umugore umukenyezi akaba atamagara afise adashobora gukura ku kintu na kimwe tuvuge nk'akaroro ngo yumvire ko yogenda kuvoma yumvire ko yogenda yoteka mhm. ugasanga nk'ibyo umenga ntabyashoboye kandi mu bisanzwe muzi yuko nk'abakozi dukoresha bateka mu ngo ngaha ahanya mu bisagara n'abasore n'abagabo mugabo mu rugo iwe mhm. akumva ko adashobora kubikora n'abana bakaba bora rusa kubera ko nyina atamagara afise mhm. canke atari hari umva rero ibyo biba byavuye mu ndero ya rose mm. eh, n'inyifato bigatinda bijya mu migenzo y'abantu eh, bica bituma rero hama itandukanizo hagati y'abagabo n'abagore mm-hmm. hagati y'abahungu n'abigeme ibyo rero biteza kuhava mu bisanzwe yego mm-hmm. bakumva ko bangana iyo bamaze rero kuja mu bintu byo kubabuza amahoro mm-hmm. akababuza bwa bwigenge eh, kwa kwidegembya mm. akama abacinyiza menga ntibakwiye kubaho nk'uko abayeho urumva rero aho biba byamaze kunonekara mhm. ntabazi icyo ajejwe eh, ku mufasoni cecile muri kafobati ni ukuri turabona ko kenshi biva ku ndero yahawe n'inyifatagira muri icyo gihe umufasoni Brigitte mwe namwe mu kibano mu muryango mwavuga yuko ibintu nk'ibyo byaba biva kuki ego mu kintu cya mbere nuvuga mhm. ni ukubura ikiyago hagati mhm. y'abubakanye kubera kuko usanga umwe afata minenegwe mhm. ingorane y’ubundi aho kwicara hamwe ngo baganire bavugane umwe akabandanya ibyiwe atitwararika uwo wundi kuko rero uko umuntu utamuha ikiyago ngo muganire akubwire uko abona ibintu mutorere inyishu hamwe y'ingorane yo mu rugo mhm. nibyo bituma umuntu acagira icyo umuntu avuze hanyuma ikindi nacyo novuga ko ari itituka ry'imico hariho usanga imico iriko iratituka aho usanga umuntu adatinya kwica umuntu kumukomeretsa mm. ibyo kera ntibyabaho mm-hmm. novuga ko hanini ibintu bibiri nicyo kiyago no gufata minenegwe uwo mubakanye kutamuha ikibanza ciwe nibyo bituma habizongorana nico muhereje ko cuko ari abantu bishika umugabo akica hanyuma kumbure agasigara mm, atakifise ubuntu kubera kuko umuntu afise ubuntu ntiyashobora kugira ahantu atabakaba igikoko amera nk'igikoko mugabo bya biduge biba byabihere ngaho byo gusuzugurwa gufata minenegwe kugira iki umuntu akabura uko agira mm. akabura uwo yitura akasanga agize ibintu atashaka kugira Ferdinand mm-hmm. murumvise uh, fasoni ibyo bashikirije ati nukuri mm. birava ku ndero n'imyifato umuntu aba afise ubundi akongera kati ikiyago kirabura amabi akaba indava eh, hariho itituka ry'imico hariho gufata minenegwe mwe hari ibindi mubona byo bituma by'ukuri amabi mm. nkayo atsimbatara mu miryango ubwa mbere nuko bavuze barenzanje byose nibishikiye eh, ariko eh, nibaza ko urumva ntibahereje ni byinshi cyane no kuvuga rero ugasanga rero urumva eh, urumva aho bakironda na bose umwe wese agerageza kwerekana inguvu kwerekana ibyiza gusa mm. kwerekana ko vyukuri eh, urumva atabukena afise tafise kwafise umutima mwiza ko byose eh, byose byera de ariko rero bamaze kugira ntuzi bamaze kuja kuwushinga iwabo ibintu mhm. bitabihinduka nufata ko hari ibintu bita birahindagurika mhm. mu rugo ubwa mbere na mbere ho urumva itambika hino hano kumbure wa muhungu yagira yagira yagira ubugenda wa mukobwa ndere yamenye kumbure gusoha amafaranga menshi kiri musore hanyuma kumbure eh, bikagorana eh, bwa buryo bukamuhera bukamuherako aho bashatanga gupfa ubukene mhm. urumva umukobwa we ntirazi ko ivyo kumbi zoshika ica kabiri kandi ndaho nyene no kuvuga eh, niyo habonetse uburyo dufate ko kumbure bagize bagize amahigwe bakaronka uburyo bamaze kugipfa kugira gushinga urugo rwabo aho naho nyene haje amafaranga ndi meza kandi mabi naho nyene byashigasanga kuri amafaranga nyene ugasanga wa muhungu yashavuye ahinduka ahinduka kundi kundi kundi atatangura kumbura yatarasohoka kenshi atangura mu bari atabwire cyane gatabukeye cyanga kumbure agahavagira ingeso zo guhava kumbure aronde abandi bantu bandi kurumva uko maze gushinga urugo ruva kumbura kwabuze ukobwa ameze birashika ugasanga kumbure kubera ubuzima buragoye mm. ugasanga umugabo wagize ateka jewe niruke nje kurobera nje kunduza ifaranga hariya no hirya canke ukuntu ukuntu nje ku nje ku mahanga nje kwiga amashuri kumbure kure canke ugasanga kumbone ntibakiri kumwe kibabana ugasanga hagiye agatima ko kwikekana ko batari kumwe nimba umuhungu yari yabonye ko muko ni wiwe kumbura afise abandi bagabo baramukanya ugasanga waciye byita ukundi arafatiye ku mabi afite inkomoko ku butunzi mhm. ayo nayo nyine niyagwiriye rero twebwe mhm. nko muri ibyo bigo ndababwira twasanze amabi afatiye ku matungo ariyo menshi kuruta ayandi ni nayo akwega ayandi mabi batangura gupfa ry'imitungo eh, y'intuzi w'umuryango nababwiye ko dusanga abagabo ari bakeya bahohoterwa mbwa mhm. abakenyezi bahohoterwa mu buryo buhe aho usanga umugabo jewe se naka mu rugo mhm. ngaba byose mm. agurisha ikintu uko ashatse akagikura mu rugo uko ashatse kandi nkumbure eh, ubwo buryo akuyemo ntibuba ari ubwo gufasha umuryango mm. ubwo kugira amererwe neza mm. aje hamwe n'abandi murabona hari ibintu mu migenzo twamye tuvuga hari imigenzo mishasha yaje Eh, aho kera abagabo bahurira mu mihana mhm. basangira akayoga ibyo by'amafaranga bitaraza mhm. mugabo ubu rero ho ubunya tugendera ku, mafaranga nuramutse aronse urwagwa canke impeke mm. abijana kubigurisha waritse uwo munsi uwo uwo munsi bose baca barondera amafaranga yo kugenda kusanga za nzoga mu bubari mm-hmm. muraraba ngaha mu gihugu cacu ukuri birateye isoni nk'ivyo bishikira abagabo cyane cane bishikira abagabo cane cane ariko rero n'abakenyezi neza gose mm. abakenyezi aho bumva tugendera baratubwira ko n'abakenyezi basigaye biba bakiyiba mu mwimbu mm-hmm. ibyo bimbuye uribaza umuntu ngo afate ibihajya akabishira mu mukuza mm-hmm. canke agashira mu nkoko ngo aragemuye mugabo bijanye kubitanga ku kabari kubera yanyota nk'ibyo byaje ari ari ibintu biza byonona imico yacu yaba umugore yaba umugabo amaze kurenza urugero muri izo muri izo nyobwa arakora amabi baravuga yuko kubinwa cyane za rutuku mm. bica bituma abagabo bigenza nabi cyangwa abagore bigenza nabi gushika naho bigeze yuko bigeze gusaba yuko ho bitegeko ribibuza eh, ndibuka ko umu icegera ca mbere cyumukuru w'igihugu yarigeze gushiraho sinzi ko bagita itegeko mu gifaransa bagita arrêté yo kubuza kudandaza no gukora zijya nzoga eh, zikaze mugabo zikorerwa bavuga ngo mukingero ushatse kuvuga yuko n'uyu munsi bikiriho biriho neza eh, bavuga ngo ntibashobora kumenya ingene barikoresha abantu eh, abo mu butungane ngo naho rihari ibihano byarabagoye gutora kuko umufasoni Brigitte ngira ngo sinje magomba kongera ko eh, um, nashaka kumera nk'ushimangira cyane ibintu bijyanye no kudatunganiriza hamwe amatungo yo mu rugo biri mu bintu bituma haba amabi mu rugo kubera kuko usanga mu gifaransa byita la gestion gutunganya mm. neza amatungo yo mu rugo aho usanga umengo ico ntibagihurirako ugasanga rero umwe avuga ngo mfise gwanje ibintu byanje undi ariko nashaka kuvuga yuko akari mu mpende ko kari no mu ntama kuva yuko turako turabiraba neza neza ni ukuvuga niyo eh, umupfasoni mu rugo atigenza neza usanga ko muri we ahotera umugabo eh, n'abapfasoni ntacu bagira nabo nyine jewe jewe aho ntumbere nabyo ndabona umupfasoni byite ntabwo ariko arabyemera rwose ndabyemera cyane kubera kuko eh, umukenyezi yifata ukuntu biboneka imbere y'umugabo wiwe atamubaha kenshi abakenyezi bagenzi be baragenda akamuhanura bakamwereka yuko ariko abamara amazi n'abagabo nabo nyine cokeye nabo nyine hari biravana abagabo nabo nyine baribo na dawo ntumbere by'ukuri iyo umuntu iyo umuntu umuntu umugabo afite inyifa itariyo natwe turahanura aho tuje ndikunda aho dutumbereye yego tubaze mu fashion mhm. Cecile muri Kafobe hoho musanzwe arivyo mukora misi yose muramya ngira ngo nabitwaye muri za sentare n'ahandi twavuga yuko amabi akorerwa mu miryango ahanwa by'ukuri kuko ndumva aramenyekana iyo amenyekanye no guhanwa ngiyatiza guhanwa murashimishwa n'ukuntu babikora mu bisanzwe amategeko ahana ibyo vyaha arahari kandi akwiriye hari hasanzwe harimo ingingo muri rya bwizwa mm, mm, mpanabyaha uwo bongereje ko n'irindi uravuze mu cibitoka aho bumvise ko eh, hari abantu bagabo bageze aho eh, bica abapfasoni babo urumva oh, ni birebe cyane rero ngira ngo eh, birakene ko koko abantu bose bo umuntu wese atumbereye by'ukuri yo gica afashije kugira ngo imanza eh, bene izo ntizitebe mhm. kugira ngo abantu bagica batinya mfasoni Brigitte nk'umuvyeyi akurikirana ibibazo nk'ivyo mwumvise abakenyezi ingorane bagira n'abagabo bagira musi ingorane abana bagira namwe mva muremye ku kuntu ico kibazo gifashwe mu ntoke ubona gikorwa bikwiye ku buryo umuntu yovyishimira cyo navuga yuko naho hari amategeko yerekana ko ko hari intambwe bijyanye n'amategeko yo kuhana amaba kurega abakenyezi n'ahahari novuga ko intambwe idashimishije cyane cyane mu bantu kuko amategeko ahari mugabo abantu bonyene batarumva yuko icyo kibazo bategerezwa gukora ku buryo kihava nuvumengo hari agahaze mu bisanzwe baba abagabo cyangwa abagore bateza kugira ikintu no kwita gukubitiza agatima mpembero umuntu wese mu rugo azi ko yubatse akamenya ko umuntu ajya kubaka kugira aronka ikintu two kwita bonheur amahirwe abagabo n'abagore bate dutegereza kumva ko bateza kugira ikintu twakwita amahirwe amwe n'uburenganzira bumwe mu rugo ntihagire umwe mu bubakanye abamengo niwe afise uburenganzira kurusha uwundi bari bakwiye bonyene guhinduka niko novuga bakiyumvamo ati ngiye kubaka kugira dusangire amahirwe bagiye mu rundi rwego rw'ibyokorwa kugira ngo aya mabi agabanuke umufasoni eh, cecile mushyiramo kafobe mwe mubona yuko inyishu yoba igihoko kugira ngo by'ukuri ayo mabi agabanuke mu miryango ubwa mbere dusaba abantu bo mu kibano mu miryango mhm. nk'uko madamu Brigitte abivuze bo abantu bategera icyo kibazo bakabona ko ari ikibazo kiraba bose mhm. nibo baba hafi bamenya ibiba mu ngo muri icyo gihe bagatabara hakiri kare mm. ndetse no kuyakinga bakayakinga mm. mu gutanga impanuro yego hanyuma abandi bafite uruhara runiniya ni abajije intwaro kuko eh, baravuze icyo bokora ni ibyo nyine byo gutunganiriza abantu kuko ikindi kintu nkumbuye mutari muzi je numvise ni uko nk'amakomine atwabwamo n'abakenyezi mm. ku mitumba ni ukuri baradushingiye nta bakenyezi yuko usanga iyo mitumba atamabi bakorerwa kandi byifashe neza kubera ko babumviriza ati mugabo ku mitumba itwagwa n'abantu b'abagabo cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango wacu eh? umuvugire nabi bagapfukamfuka eh, bagapfukira ibyo rero abakenyezi bo bimenya yuko bimaramutse bigenza uko bakabona ntibatunganijwe n'abo bantu bahajya nyine mu kibano bafite uburenganzira bwo kugenda kwitwara kuko icyo kintu cy'uko bapfukiriye amabi kirahanwa nkumbure ntibarabisigurwa bikwiriye baramenya ko bihanwa uwo mukuru w'umutumba bagiye kwitura agacugwa ngo ndagonde ntashake kubijyana imbere ibyo birashobora kumutuma ahantu nawe hanyuma ikindi nacyo eh, ubutegetsi wumva buhereye ngaho hasi buraduga gushyika kuri musitantera twari komine araraba ibintu bituma ingo zidatekana kuko hmm. arajejwe umutekano ahatwara akaraba ingo igituma zitatekana nkumbure bya bindi by'ubunebwe bw'abantu birirwa bariyerereza bama mu mayoga nk'ico aramenya ko ari intambamyi ituma hadashobora kumutekana ahatwara nk'aho bagafata ingingo hamwe nabo n'ababijejwe murazi ko hariho nka ya makomite ajejwe eh, umutekano n'amahoro mu ntuze ku mitumba no mu makomine nk'ibyo bakabikurikiranira hagufi cyane mhm. ingo zitameze neza bakazihanura twebwe natwe amashyirahamwe niko kuko amashyirahamwe turagenda tukigisha twe turafise ibiganiro tugira n'abo bantu baba muri iyo micungararo y'aho dukorera tukafata umunsi tukagenda kugira ibiganiro hagati y'abagabo n'abagore tukavanga ingo zifashe neza n'izindi bicumbagira kugira ngo bagiranire ibiganiro ubu n'abatari bwanyugwe babyumve kandi n'ukuri baradushingira intahe ko basanga bimeze neza ugasanga izo ngo hari igihe baciye bahinduka ibyo rero haba mu mashengero haba mu ntwaro haba mu mashyirahamwe tugasenyera ku mugozi umwe tukigisha abanyagihugu amateka y'umwe wese ayo mashyirahamwe ayo mashengero abajije intwaro ibyo ntabyo bakora barabikora mugabo nukwamiza ko nukwamiza ko kandi bakarushiriza n'umurindi mu kubyigisha mm-hmm. kuko bujya guhindura mu mutwe w'umuntu guhindura imigenzo y'umuntu mm-hmm. si ibintu byoroshe bisaba igihe igihe kirekire birashobora gufata igihe kirekire mm. ariko bose babihagurukiye ni ukuri birashobora kuzogenda bikagabanuka cyane ku rugero rushimishije yego menagira mvuge cyane cyane muri iyo ntumbero y'uko hogwira cyane imboneza mhm. z'abakenyezi baba bahari bama bagabye mu gihe hagize ihohoterwa bivugwa bikamenyekana kuko hariho benshi bashobora no kuba bahohoterwa ntibimenyekane ikindi nacyo ni ikijyanye no gushyigikira ababa bagiriwe ayo mabi ntibamupfunge kubera ari we ashobora kuba abeshaho umuryango muri ico gihe icyo gucotera ibunyisho gute ibyo byo byose bigumye gutyo byo ari ingorane nibaza mm-hmm. yuko guhanwa yategezwa guhanwa nyene kugira vyereke n'akarora abandi yuko bagize ibintu nk'ibyo mm-hmm. n'abashobora guhanwa mm-hmm. ikindi cyane muragiye mvuge no kuraba abantu indongozi z'abandi zoba zigira nk'ibyo amabanga yo kurongora igihugu canke bafise inyifato bakabakuramo ayo mabanga kuko hatwara abantu b'intungane bigenza neza bica bituma n'abandi bantu batinya gutandukanye ariko mu asesagura bikagaragara mu muryango akubita umugore umukuru w'umutumba afite abagore batanu ibintu nk'ibyo byose reka mm-hmm. hagafatwa ibintu biboneka bakaboneka yuko ibintu nk'ibyo mm-hmm. babyansi nabone bose batangwa kuza baratinya bona mengo umwanya urikora tujana reka duheretse umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije atubwira nabongera ko icabona cokogwa bo icamera name co cogikwe guko uno munsi umuntu abiravye neza twohera kumbura aho nyene mu ngo nyene nuko nkuko twabivuze tugitangura nuko by'ukuri hoba ibiganiro kuko buryo abantu baganira kenshi usanga ata ibibazo bashobora kugira bindi byose usanga inyico biba bitora muri kuganira nyene ico ni cambere ica kabiri novuga nuko eh, uno munsi urumva hajya abantu bafise uruhara rukomeye cane gose mu bijanye eh, n'ivya abashobora kugica cyane kugira ngo eh, amebe nayo ntabe no kuvuga mpe mu kibano nuko uno munsi by'ukuri abantu mu kibano bomenya ko uh, bafise uruhara cane bafise ico botera cane kugira ngo amebe nayo ntabe rero by'ukuri bakwiye kuja cyose bumvise hari ahantu hari ibibazo bakabagendera bagahanura iruhande yabo n'abandi bavuze ano kuvuga imboneza imboneza turazi ko imboneza ziri mu nyinshi aho rero nabo nyene eh, ku bwacu bakwiye kugira nabo nyene ico bakoze nabo nyene kugira ngo ingoma nizo bazigendere bazihanure kugira ngo eh, ingo zitekane zimerwe neza kino uvuga nuko abo mu ntwaro mu ntwaro vy'ukuri eh, bafite uruhare rukomeye cyane rwose kuko mu ntwaro bafise ububasha bwinshi cyane ni mm. ukuvuga uno munsi hamwe nk'uko bagenzi bayivuze hamwe uno munsi tugize aba abarongozi beza cyane mhm. by'ukuri bafite atagatosi nta bibazo bibaye n'ivyo kuko urumva eh, mugabo rero iyo hagiye tugize nk'umutegetsi atari we kuvuga ukuvuga n'abandi bacakurikira ibyo mvuga eh, ahatwarwa n'umuntu by'ukuri ameze neza azi ibanga yatora ibyo ryo mhm. kenshi by'ukuri bigenda neza cyane rero ikindi uvuga eh, mu butungane mhm. nuko uko bishyitse ugasanga hakaba nayo ni by'ukuri imanza zocibwa neza zigatebuka bagahasha by'ukuri abo bose bafite inyifato itabereye mu kibano ku neza bwa mbere y'ubwo amaguru nyene no kuneza ikintu cyose mwashaka iki novuga eh, twebwe natwe turi mu mashirahamwe atandukanye bwa mbere hoho mfatiye nka kafuwa twumvise ko ifise ibigo bishaka kuri bitandatu no munsi mm. twifuza ko bogira byinshi cyane kugira ngo abantu bose bafise ibibazo baronka bitura kuko uno munsi ari benshi usanga baramaze kuyingira ku mutima batagira baturi ibibazo rero ni byiza ko, ko haboneka ibigo bene ivyo abantu bose natwe tukigisha twigisha cyane kugira ngo ntihagire umuntu atinya kuja kuvuga ibibazo afise mu rugo kuko umuti burya ukomeye cyane w'ibibazo ni ukubanza ku urusoho rwa mbere iyo ibibazo byasohotse by'ukuri eh, inyishu iraboneka eh, rero abo byamaze gushikira kino vuga nuko nuko eh, abantu bose bafite ico bofasha bose kuvuga bakaheza bakabashigikira ari wakomeretse bakamuvuza ari wabaye ku mutima bakamuremesha ari ufise ibibazo bitandukanye kuko ni byinshi cyane urumva biva kuri kuri ko ya mabi ni byinshi cyane ariko abantu tukabaha ya cyane mm-hmm. kugira ngo koko nabo nyene base kuba nge tuhereze ku mufasoni sesere mbona mengo ari akamubake mengo niyo gira kavuze yego oya eh, nagira ndamwunganire eh. kuri iyo migambi yo guteza imbere igihugu abakenyezi batasizwe inyuma kuko ibyo byo kubona umukenyezi ko umugabo aramutse amugiriye amabi mugabo atohanwa kubera ko ari watunze urugo wumva ko yari intamba mikomeye mm. mugabo mu gihe nawe ashobora kuronka icaza no mu muryango hajya biramuha agateka abakenyezi rero bokumva yuko nabo bogirirwa bagirirwa imigambi kandi bayifise ibateza imbere batateza amashi cyane cyane nk'abo ngaha mu gisagara mm. kuko abandi bo ruguru turazi ko barimo bagatunga umuryango ni ngaha rero ikiganiro isanganiro ry'imiryango cy'uyu munsi kirangiriye aho twari ko tuganira ku mabi akorerwa mu miryango hagati y'abubakanye reka nshimire mwese mwatwumvirije na cyane cyane abadufashije kuremesha kino kiganiro aha tukaba twari kumwe n'umupfasoni Brigitte imana umubyeyi akaba mbere asanzwe yarakoranye n'amashyirahamwe n'uwa mbere akorana n'amashirahamwe araje ushinga n'ibibazo nk'ibyo byo mu mibano ndabashimiye cyane mupfasoni Brigitte mwakoze cyane kandi wundi munsi muzodutumire yego turime kandi n'umupfasoni Cecile mu bindi asanzwe ari umuhuza bikorwa mwishira hamwe kafobe namwe bwe turabashimiye ngaho no hanyuma nitwabatuma ko muzoza yego tuzoza murakoze yego reka nshimire kandi Simbaruje Ferdina asanzwe ari mu runani rw'amashirahamwe yiyemeje kurwanira agateka k'abana